broliai, aš aiškinu jums Evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priemėte, kurioje stovite ir kurią būsite išgelbėti, jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs. Antrai būtumėte veltui tikėję. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs. Būtent, Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai, jis buvo palaidotas, ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau negu penkiems šimtams brolių, kurių daugumas tebe gyvena iki šioliai, o kai kurie yra užmigę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams. O visų paskiausiai, lyg nelaiku gimusiam, jis pasirodė ir man. Juk aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalų, nes esu persekiojęs Dievo bažnyčią. Bet Dievo malonė esu, kas esu. Ir jo man suteiktoji malonė neliko bergščia. Aš daugiau už juos visus esu įdėjęs triūsų. Žinoma, ne aš, o su manimi esanti Dievo malonė. Taigi ar aš, ar jie, taip mes skelbiame ir taip jūs įtikėjote. Skelbiama apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusių. Tad kaipgi kai kurie jūsų sako, jog nesa mirusiųjų prisikelimo. Jeigu nėra mirusiųjų prisikelimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Tuomet mes liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijome Dievo akise, kad jis prikėlės Kristų, kurio jis nėra prikėlės, jeigu mirusieji negali būti prikelti. Juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. Ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip užmigusiųjų pirmagimis. Kaip per žmogų atsirado mirtis, tai per žmogų ir mirusiųjų prisikelimas. Kaip padome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirma Kristus, po jo priklausantis Kristui jo atėjimo metu. Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Jis juk turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis. Juk jis visą palenkė jam po kojų. Kai sakoma, jog visa palenkta, tai savaime suprantama, kad išskyrus tą, kuris jam visą palenkė. Kai jam bus visa palenkta, tuomet ir pats sunus nusilenks tam, kuris buvo viską jam palenkęs, kad Dievas būtų viskas visame kame. Antra vertus, ką tikisi laimėti tie, kurie krikštyjasi vietoj mirusiųjų? Jei iš viso mirusieji nebus prikelti, tai kamgi jie krikštyjasi už juos? O kodėl ir mes kas valandą nevengiame pavojų? Prisiekiu savo pasididžiavimu, jumis, broliai, mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje, jog aš kasdien mirštu. Jei aš grinai kaip žmogus kovojau Efeze su laukiniais žvėrimis, tai kokia man iš to nauda? Jeigu mirusieji nebus prikelti, tai valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime. Neapsirikite. Blogos draugijos gadina gerus papročius pabuskite kaip dera iš apsvaigimo ir nebedarykite nuodėmių. Jūsų gėdai pasakysiu, kad kai kurie jūsų visiškai nepažįsta Dievo. Gal kas paklaus, kaip bus prikelti mirusieji, su kokiu kūnu jie pasirodys. Neišmanėli, ką tu pasėji, net gimsta, jei prieš tai nenumiršta kad ir ką sėji, tu sėji ne būsimąjį kūną, bet plika grūdą, sakysime, kviečių ar kitokių javų. Tuo tarpu Dievas duoda jam kūną, kokio panorėjęs, ir kiekvienai sėklai savišką kūną. Kūnai nevienodi. Žmogaus kūnas vienoks, gyvulių kitoks, dar kitoks kūnas paukščių ir vėl kitoks žuvų taip pat yra dangaus kūnai ir žemės kūnai. Bet vienoks dangaus kūnų spindesys, kitoks žemės kūnų. Vienoks saulės švitėjimas, kitoks menulio blizgesys ir dar kitoks žvaigždžių žerėjimas. Net ir žvaigždė nuo žvaigždės skiriasi spindėjimu. Toks ir mirusiųjų prisikelimas. Sėjamas gendantis kūnas, keliasi negendantis, sėjamas prastas, keliasi garbingas, sėjamas silpnas, keliasi galingas, sėjamas juslinis kūnas, keliasi dvasinis kūnas. Jeigu esama juslinio kūno, tai esama ir dvasinio. Taip ir parašyta. Pirmasis žmogus Adomas tapo gyva būtybė. Paskutinis Adomas tapo gyvybę teikiančia dvasia. Nedvasinis esti pirmiau, bet juslinis ir tik paskui dvasinis. Pirmasis žmogus yra iš žemės, žemiškas, antrasis žmogus iš dangaus. Koks žemiškasis, tokie ir žemiškieji, o koks dangiškasis, tokie ir dangiškieji. Ir kaip nešiojome žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo paveikslą. Bet aš jums, broliai, tvirtinu, kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda. Štai aš jums atskleidžiu paslaptį. Nors mes ne visi užmiksime, bet visi būsime pakeisti staiga, vieną akimirką, gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės ir mirusieji bus prikelti jau negendantis, ir mes būsime pakeisti. Juk reikia, kad šis gendantis kūnas apsivilktų negendamybę, šis marus kūnas apsivilktų nemarybę. Kada šis gendantis kūnas apsivilks negendamybę, ir šis marus kūnas apsivilks nemarybę, tuomet išsipildys užrašytas žodis. Pergalė sunaikino mirtį. Kurgi mirtie tavoji pergalė? Kurgi mirtie tavasis gelonis? Mirties gelonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga įstatymas. Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tad, mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami, vis oliau dirbkite viešpatės darbą ir žinokite, kad jūsų triūsas neveltui viešpatyje.